tubaha n'ikaze mu kiganiro umuyange aho tubayagira ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi wumviriza mu gihe abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya cy'imbo mu ntara ya bubanza na cyane cyane aho muri komine ya gihanga cyaciye gifata ingingo yo kurihisha amadeni y'umwimbu w'uno mwaka aho gifata umwimbu kikabanza gukuramwo amadeni angana n'ay'umurimyi aba afitiye icyo kigo mbega iyo ngingo abarimyi bayakiriye gute ko hari abo hari abafitiye ayandi madeni icyo kigo icyo bacatumye SRD itarindira ngo abaremyi bazorihe buke nk'uko byahora n'igiki tureze gushima ari mu bashyira mu ngiro iyo ngingo yo gufata umwimbo w'abarimyi w’umuceri kugira ngo SRDI ibanze ikuremo amadeni yayo avuga ko abarimyi bakenguruka iyo ngingo kandi ko kuba barihisha ari imyaka itatu icyarimwe atangorane kuko warasanzwe ariha neza yayikuye ko abandi nabo ngo byavuye ku bugaba bwabo abanwanyi baguma baherana hariho abaherana n'akagagazo mm, n'amanyama hari n'abashora imiceri bakayijyana ku mamashini bakaza nk'uje kuturiha akatuzanira intica ntikize akuye mu masondori hanyuma twebwe tukaba twarafashe amafaranga mu mabanki dusabira abanywanyi hanyuma twebwe SRD cyangwa amabanki akaza kutwishyuza nabo baduheraniye tukabona rero ko bitugora twebwe mubafashe iyi ngingo si kuba twe twayifashe ahubwo byabaye mu mwumvikano mwarumvikanye n'abarimyi n'ishyirahamwe serideyi n'abarongoye intwaro mugabo rero kandi hariho abarimyi bidoga cyane kuko amadeni y'imyaka n'imyaka n'imyaka guca muyishyuza mu mwaka umwe hariho abanyagihugu bavuga ati murabanitse jewe uko ndabibona ni ukubanza kuraba n'ayo madeni igihe ko hari igihe baba baguma batariha batariha hanyuma eh, bigeze bagasanga ntitumenya ngo naka yarakoshe tuba tuzi ko dufashe umuceri wa materikiriye ntituraba umuntu turaba umurima ntituba tuzi waharimye ngo yarakose nta byemezo turonka sabo wanka karori na nyene ni umurimyi w'umuceri waha muri village ya gatandatu ati iyo ngingo yari nziza kuko ituma abarimyi bafatwa kumwe bakariha bose ariko ngo yaje gihutihuti agasaba ko mu yindi myaka batofata umwimbu wose bora bica umurimyi asigarana iyo ngingo yari nziza cyane kurabyo kungana amadeni y'abantu baza baraherana ariko bagifashe gihutihuti ntibari kubigenza uko borindiye bakareba nko mu myaka ibiri ko nta mwaka umuntu atariha hari igihe umuntu aronka ikintu nacyo cyo gufata imiceri ntibababare ahubwo reka tunezererwe uwafatiwe umuceri kuko yoba yarakotesheje aho hantu bazumvikana na nyene uyu murima bongere basubizanye kuko ibyo bintu n'ukuri kuba barashinze iyo ngingo nta muntu n'umwe itanezereje ibyo byaranezereje abantu benshi kuko abantu benshi imirima yari mu kugenda nk'akarorero jewe nihereyeko jewe naje n'ukuri umuntu nahaye umurima yararimye araterura mu mwaka uheze yarateruye nta n'urutete yazanye nageze aho nja kuraba nsanga umuceri yarateruye ariko ubwo iyi saha nijya nongeye kugaruka kandi kubabara ndiko ndariha bagakota umurima uri kw'amadeni menshi bagaca basanga umwimbu wabo wose urafashwe bobo bica bigenda gute onya bintu gufatanye n'umurima wo basangiye ugukotesha bakaza ngaha mu kibanda nimba bashobora kubagabanya bakabagabanya bidakundanaho akamuhereza akongera akanima bushasha murimyi mworozi tuyagire ikiganiro n'umuyange aho turi ko turabira hamwe ingena ingingo yafashwe n'ubuyobozi bukuru bwa SRDI bwo kurihisha amadeni abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya cy'igihanga yakiriwe ni nyuma y'aho abarimyi barimiye bagahomba ibyatumye bigwiza amadeni y'ico kigo gisanzwe kibaronsa amazi imiti n'imbuto ku ideni bakabiriha bimbuye muri abo barimyi twaragiriwe amahirwe yo guhura n'umwe mu basanzwe bakoteye bene ibibanda uwo nawe yasanze mwene eh uri kw'amadeni none byaciye bigenda gute je mu isanzwe baraje baratwara umuceri umwimbu wawe je mu isanzwe naraje ndaronderanye n'umurima tuvugane icahiranye mu kibanda ndakimurihire kugira baje gutora umuceri nibyo twiga turafatana amashati nk'abo mbona hmm, eh. hmm. hanyuma ndamurondera aranka kwitaba ndarondera amahera ndagenyesha avuga ko iyo ngingo nubwo SLD iri kwicuza utwayo bizotuma abaremyi binjira mu bukene budasanzwe kuko bari bizeye uwo mwimbu nyene ivyo navyo byo gufata umwimbu akabyita kunyagwa turabizi neza cyane SLD y'umwaka uheze imiceri bazanye yaragwaye turahomba twese haje imiceri yahiye ikikifu duhombye bemera ko bazorindira amadeni dutwaye duheranye ifumbire n'amazi n'ibindi twafashe bazoturisha ku kebuke none uyu mwaka aho twari kurongera koyoko hari habonetse umuceri mwiza none baciye bafata ingingo y'uko twabo batusubirana atana kimwe kivuyemo benshi rero bari baheranye amafaranga menshi kubera y'imyaka myinshi na cyane cyane mu eh. eh, kwezi yaciye yongera ko kandi ikindi uko amafaranga uyaheranye bashyira ku inyungu ku mwaka ku mwaka mm. aho maduga ubu rero barengeye ikibazo umunyagihugu wo muri village arasanzwe afise cy'ubukene burenze arima yishyura ataca asigarana mu rugo gushika kuri nyumba kumi barorera kuko barabona ibenegihugu ibyo barimo ariko bari bakwiye guhagarika kubarihisha buno nyine ku nguvu bakabarihisha buke buke bagasinyiraniranira ko kira mwaka bazoza baratanga aya n'aya mm, n'aya bigaca mu nama n'ingingo bigaca mu nama n'ingingo hanyuma ntawo bimuka bahungira barabana ntawo basigana kuri iryo deni nayo ahandi uyu mwimbu uje kubariha yose bari baheranye amafaranga menshi ntibikunda bongeye ko amadeni bagumye babongera ko inyungu bose ibyo bwa mbere babanza guhagarika izo nyungu kuko bahombye kubera ibeyi nto y'umuceri ibeyi ni nto imaze kuba nto ayavuyemo naheza ngo aronke icyakora ngo arihe ibya sezari ngo asubire asigire icyasigarane bari bakwiye kubitondera bakabarisha buke buke ko naho babarihisha hazohera n'imyaka cumi ari mwene kunyagwa nawe agira ati sinemera gupfa mu bana kandi kwisi byanje ni uko izomera imaze zombi mbi cyane bazokwicana abantu kuva karengo byari bimenyerewe ko umurimyi ari we yishikira kwirihira amadeni muri SRD ariko ngo ntivyari bishemeye mu kurihisha ivyubu ngico kigo gikorana n'abasanzwe bari mu makomite yabo barimyi abo nabo bagaheza bagasanga abarimyi bakiri mwigesa mu mirima kuko ngo umwimbu umaze gushika mu mihana ubugoye gushikira bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo ca SRD ngaha gihanga Terence Nobus Butoyi aha akana ko bati batishuza ku nguvu agatangura yemeza ko habaye uruhombo mu mirima y'umuceri mu mwaka uheze anasigura igituma batarindiriye ikiringo cy’imyaka itatu bari batanze eh, agahombo twumva kari kabonetse mu mwaka uheze aho hari haguye imvura nyinshi irabomora ibintu bitwara amazi bituma indwara eh, ziterwa no kubura amazi ziboneka mu mirima imwe yo mu gisagara cya kabiri n'igisagara cya gatatu rero gihe uko bivuze harafashe ingingo mu buyobozi bukuru dutwara yuko abanyagihugu bahombye tubabangira mu myaka itatu icyo rero twaragikoze ariko ntituba ko twafashe ingingo ko batazopfa basubiye kuriha byumvikana ko umwaka ukurikira baringiye bakimbura babwiza kuriha uko abatanga rero ingingo twafashe ni uko ko bari bamaze kuriha igice cya mbere umwaka uheze uno mwaka twabona ko cyari mu cya gatatu hama mugo bakongera bakarimare bakishyura rero n'amadeni bafise kuno mwaka nuko rero twabikoze kiretse ko abenegihugu batari bamenyereye ukuntu twishyuza eh, kare umunyagihugu niwe yizanira ibyo yishyura akabishyikana eh, aho bita ku bibanda aho hari amahangari amavirage ko baca bawutwara utumye bagaca basahura abanyagihugu ubu rero dufashije n'intwaro babura amatara na konsantere twumvikanye yuko ubunye umuceri uwiza kushoka wumye mbere bibaye byiza ugashoka umuceri uhuye byumvikane rero yuko iyi ntara ikomine irashobora kugumana umuceri ibyiza rero abanyagihugu babika umuyimbu uraho muza musanga bagifite umuyimbu ariko kare hari izindi zibiri umuntu agenye cyane ikintu kibahasanga biravugwa kandi nayo muhereje kubivuga ko mwari mwavuze ko abitiye amadeni SLD bazoriha mu myaka itatu bakaba baciye barihishwa mu mwaka umwe mbega hoho nta gahaze mubonaho nimona ko iyo ngingo naho ishobora gutuma ko muri batadusubira kurima ibyo si byo kuko abo bariko barishyuza nabo mashami wabo aho bakora gute bakidoba hari aho usanga hari umurido yakidoba kubera iki kubera yari yaramenyereye kutishura none umwaka abonye yishyuye ingingo mbi kandi ari ingingo nziza haba ku gihugu haba no kw'abo bantu kuko burya hari icyo ntababariye ni uko muri iyi mirima ya leta iyo bibonetse ko umuntu yagabye rwose umurima barawumwaka ako rero umuntu yomwaka umurima yosaba mwishyuza akariha kare kuko tubona iyo neza tukaba turabategurira uko amategeko uko avuga yuko batanyishe umurimo bashobora kumwaka natwe akaba atari twifuza cyane hajya muri bujya buce basanzwe barimamwo ijya mirima iba ifise kumbure inimero cyangwa tuvuga tuti irafise ababa bayijejwe uhita usanga ariko bararima n'abayikose mbega iyo mufashe umwimbu mufatira kuri izo nimero tuvuga amatirikire bitumwe n'uwo bazifise cyangwa mufatira ku waharimye twe mu bisanzwe bajya barabita gukota ntituba tubazi kuko by'ukuri tuvuze twarakibonye ko cyabaye hari ahantu make make make yabonetse ariko twaciye dusaba ko eh, abo bantu byageze gutyo bogaruka ubu rero bakaza gukota biza hama bagahunga iyo shanse gusubira kuharima kuko n'ubundi iyo mirima by'ukuri wonye yitwa ko ari nyenewe ushobora kubandanya burima mu gihe uheranye urumva yocaza rero akaza tukamuha agasura uwo ubu bushasha kandi byo mu kinyegera mbega ntaco SRD iyo biriko irakora kugira ngo abo bantu niba ari ukose agakotwa bizwi e, niba hari ikibanda gifise ideni bikaba bizwi kugira ngo niba bakose ntibimenyeka nije ndavuga nyene burya imirima iheranye barayitondeka neza bakayishira ku rutonde bakayimanika ku ruhome ure rero ugomba gukota umurima uza kwigwa ruhome utigewe nshaka ko tuyu murimo uyu rero baca baguha ukatasi gukunda mugo bagiye abantu bagenda mu kinyegero bigasabwa ko umuntu abaza kubarondera iyo baroye ntawe tuba tuzi dufata umurima twebwe baribaza ko ari ingingo atari mbi kuko hako umurima bawutwara wose mukowutwa bizwi ari umwaka uko ari imyaka ibiri gutyo oh, ukazuza kugaruka wowe nyene oh, Eh, umurima uri muyiteka muyituze bacubandanya uhakora umwimbu wabonetse nabi kiriya gihe hari ingorane zari zitandukanye byavuye ko hari nk'igihe eh, twajayo baratubwiye bati hari byatumye n'amazi atabonetse n'izindi ngorane mbega ubu SRDI icyo kibazo biba yaragikemuye kugira ngo umwimbu ntudusubire ngo ugaragaremo ibibazo twe rero imigambi twafashe n'ukuri ni uko tuba turonka imbuto nziza tukabaha ibikenewe yaba ifumberi n'ayo mazi n'iki n'ibindi byinshi kuko burya rero indwara iyo ziteye utsibwa wabonera n'imiti kuko atani yaha ntihari mugabo iyo rero sanze ihari dushaka tuba tuyibaye bagatabe bayipompesha mu kurangiza kino kiganiro cy'uno munsi uyu muyobozi aratanga impanuro ku barimyi kugira ngo birinde kurimira kwishyura ngo baze baramenyera kuriha hakiri kare amadeni nka kujya kubafashe ingurane mu ibanki turifuza ko boza barumviza impanuro iyo ntego yacu umuyimbu wongerekane ube mwinshi abenegihugu ntibasubire kubura icyo bafungura ariko kwerekeye abo bantu nabo usanga baheranye ni ukumenyera yuko ibihe turimo atari bya bindi by'ukwama bateze ubushi hanze umenye ko ufashe ideni ari byiza kuririha rero tukabahamagarira kuriha atamuntu abaje kuhagoza ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi kuko niba nibiyumvira kuriha mugabo rero niyo mbona ariko haraboneka eh, kuko ari ikigo usanga gisaka kininiya aho bizosaba ko n'abanyagihugu bafata n'amakeredi cyangwa ingurane mu mabanki bamenyere kuriha ko ni banki yabaha ingurane ibwiza kubiriha kuko utayirishe ifata ingwate ikakubuza n'akazi urumva rero ni uko bamenyereza kuriha akamo rero ni uko bene igihugu iwacu eh, no mu kiyaya umenyera ko ukajya mwenda 还有库里， 还有球星， 这都是。 然后， 那么一场比赛， 我感觉有里是。 uba witungishije mu bundi buhinga akaba ari no ngaho turangirije ikiganiro umuyange cy'uno munsi aho twari ko turabira hamwe ingena ingingo yo kwishyuza amadeni ku barimyi b'umuceri barimira mu kiyaya cyo muri komine ya gihanga ni mu ntara y'ubanza yakiriwe iyo nayo ikaba yafashwe n'ikigo kibakurikirana aricyo SRD dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye eka n'abumvikanye bose muri kino kiganiro tutibagiye na mugenzi wacu Space Kabanyana ijisho rya disanganiro ngahe gihanga uwo nawe akaba yadufashije kwegeranya amajwi ikiganiro mukaba mwari mwagiteguriwe na placide niyo mwungere mfadikanije na garase niyo nzima tukaba tubifurije gutera imbere mu burimyi no kubandanya mukurikirana ibiganiro bya radiyo naho ubutaha